Radio Sova, Sova, Dobro večer, dragi slušatelji. Ja sam Dora Vujnović, a sa mnom e, preko e, telefonske veze u studiju je dopredsjednik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Adrian Štivić. Adrian, dobro večer. Dobar večer, pozdrav slušateljima. Adrian je večera s nama kako bi nam predstavio Riječki interdisciplinarni kongres kojeg e, studentski zbor Filozofskog fakulteta organizira svake godine. Koja vam je ovo godina po redu? E, ovo nam je osma godina po redu. E, to je već jedan od tradicionalnih događaja, mislim, na cijelom sveučilištu, ali i najraznolikih. Uh mhm, A kad smo već kod e, toga, što je uopće RIK ako, ako netko nije čuo do sad? E, Riječki interdisciplinarni kongres je e, kongres koji se održava početkom zimskog semestra svake godine na kojemu je svake godine neka druga tema i ono što je u stvari nekako zajedničko obilježje svim temama, to je da se e, pristupa iz interdisciplinarnog pogleda. U smislu da se zovu e, nekoliko ključnih izlagača koji onda daju okvir e, interdisciplinarni svakoj svoje struke i onda se na temelju toga E, javljaju studenti sa svojim izlaganjima i u stvari jedna ta tema koja se odabere pokrije se e, iz interdisciplinarnog aspekta tako da vrlo vjerojatno e, će netko naći svoju temu. A koja je, koja je tema ovogodišnjeg Rika? Tema ovogodišnjeg Rika je globalizacija 4.0 riječ dvije o tome zašto je 4.0. Naime, radi se o jednom, specifičnom načinu gledanja na e, ljudsku povijest, koja ljudsku povijest dijeli na e, globalizacije kao posljedice industrijskih revolucija, a ovo je kao globalizacija 4.0 kao posljedica četvrte industrijske revolucije. A što nam je donijela ta četvrta industrijska revolucija ovako grubo? Četvrta industrijska revolucija je ona koja sada dolazi. Ona je već sad u, u nekakvom uvodu. E, naime, e, da, se, da to povežem i sa samim Rikom, upravo jedno od njezinih obilježja je interdisciplinarnost. Odnosno, e, sinteza raznih područja E, znanosti i ponovno se vraćamo na onaj renesansni ideal o jedinstvu znanosti, onaj što se zna pod nazivom homo universalis, e, u nekakvoj opoziciji onog 20. stoljetnog e, specijalističkog pristupa znanosti, upravo zbog toga sad velika je tema konkretno zašto o uzrocima, ali uglavnom e, srž svega je e, velika količina tehnološkog razvoja, a posljedično velika količina podataka mhm. koji je onda problem selekcije, selekcije interpretacije i onda interdisciplinarnost je tu naprosto nužna. Mhm. Zanimljivo. A koje su, možeš li nam navesti neka konkretna predavanja koja se mogu poslušati? konkretna predavanja koja se mogu poslušati su e, iz tematskih područja umjetne inteligencije, e, fenomena big data, odnosno e, velikih e, kompleksnih podataka, fenomen zelenih politika, odnosno društveni aspekt klimatskih promjena, aspekt možda ne tako lingvistički, sociolingvistički, međujezična interferencija, pojednostavljeno rečeno radi se je, primjer toga jesu na primjer anglizmi u mnogim jezicima, na primjer u hrvatskom jeziku. Mm. E, zatim e, globalizacija kao ekonomska činjenica e, i kao ekonomski fenomen i fenomen smart city kao nekakvog ono e, motora pokretačke sile te globalizacije 4.0. Stvarno globalizacija iz puno kuteva gledanja, a ti si također jedan od predavača, o čemu će biti riječ u tvojem predavanju? E, o, u mojem predavanju će biti riječ o nečemu što se zove e, spoznajni obrat u povijesnoj znanosti. Naime, e, naslov izlaganja se zove Učiti o povijesti u doba promjene. Naime, tu postavljam pitanje e, koja je upotrebna vrijednost historijskog znanja u odnosu na ovaj big data fenomen u smislu e, vrijedi li ona izreka historije magistra vite, odnosno povijesti učiteljica života i u stvari e, koja je poanta učenja povijesti, a planta postoji, samo je onda do toga treba doći i kroz pitanje mogućnosti, odnosno nemogućnosti e, objektivnosti u povijesnoj znanosti. Inače, time se bavi filozofija historije, tako da je samo predavanje u, e, u stvari vrlo interdisciplinarno. mm Odlično, a eto, kao što si sam rekao, mijenja se svijet, mijenja se znanost, a mijenja se i naša svakodnevnica, tako da je ovogodišnji RIK e, pripremljen u online izdanju. Kako ste se tu snašli, jeste li imali problema s obzirom na cijelu situaciju? E, problema problema čučeće nismo imali, naime, uspjeli smo e, sa svoja sredstva, svo svoje vrijeme uloženo u koje smo planirali uložiti u to e, transferirati u online svijet tako da smo se na vrijeme uspjeli prilagoditi e, da će publika pratiti izlaganja preko službene stranice studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci i tako će moći u stvari slušati izlaganja predavača. A je li moguće još se prijaviti na RIK ili ste već zatvorili prijave? E, moguće, se, e, moguće ga je gledati. E, nažalost, evo, s obzirom da je, je ovako vrijeme kakvo je i e, mnoštvo nepredvidivih situacija, e, odlučili smo se u stvari smanjiti broj e, ljudi koji će e, izlagati zbog objektivnih razloga. Mm naravno, naravno. E, a kome se naši slušatelji moraju javiti ako žele slušati predavanja u sklopu Rika? E, slušatelji mogu otići na Facebook stranicu Studentskog zboda Filozofskog fakulteta u Rijeci. Ona je moguće, ona je dostupna čak i za one koji nemaju Facebook i pronaći događaj Riječki interdisciplinarni kongres i onda ono označiti predbilježiti se da se mogu pratiti obavijesti. E, u srijedu 28. listopada u 8.30 ujutro počinje otvorenje i kongres traje sve do četvrtka e, negdje tako popodne. Mhm. Uh, sa zadnjim izlaganjem. Super, znači 28. i 29.10. su datumi o kojima pričamo na Facebook stranicu događaj Riječki interdisciplinarni kongres i tamo možete pronaći sve detalje i e, što se predavanja tiče, ali i samog pristupa online izlaganjima. Adriane, za kraj imaš li glazbenu želju? E, imam e, pjesma Wind of Change od Scorpions. Uh, postoji razlog zašto sam odabrao pjesmu, naime pjesma koja je u stvari generacijska uh, u smislu uh, onog cijelog vala 89. Uh, u Europi, uh, jer upravo 89. je po mnogim uh, slučnjacima za periodizaciju ključ u tom nekakvom u tom nekakvom pomaku simboličkih markera od e, treće, trećeg vala globalizacije do ovog četvrtog e, kada u stvari kraj hladnog rata, multipolarni svijet opet počinje e, vrijediti, tako da u tom slušaju je prigodna. Prigodna pjesma za kraj. Tebi se, Adrian, zahvaljujem na ovom razgovoru, a slušateljima želim da ostanu uz glazbu Radio Rijeke. Radio Sova, Sova, Ja sam Tegla za cvijeće, a vi slušate Radio Sovu.